بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أزيز Müsəlman qardaşlarım, əvvəlcə hamınıza Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm və bugün sizə qardaşlıq barədə danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə qardaşlığın fəziləti barədə, sonra da qardaşlığı möhkəmləndirən amillər barədə danışacağım. Qardaş olmağı bizə Allah Teala buyurur. Allah Subhanahu va Taala Ali İmran surəsində bizə buyurur ki, hamılıqla Allahın ipinə, yəni dininə möhkəm sarılın və firqələrə bölünüb bir-birinizdən ayrılmayın. Dikkat edin. Allah taala firqələrə bölünməməyi müsəlmanlara əmr edir. O zaman ki, müsəlmanlar hələ firqələrə bölünməmişdilər. Bir cəmaat idilər. Lakin Allah əvvəlcədən bilirdi ki, onlar bölünəcəklər. Odur ki, bunun qarşısını əvvəlcədən alaraq bu ayəni nazil etdi ki, firqələrə bölünməyin. Və hətta firqələr olmayan bir vaxtda firqələrin olacağı barədə xəbər verdi. Sonra deyir, Allahın sizə verdiyi niməti xatırlayın. Nədir o nimət? Siz bir-birinizə düşmən ikən, o sizin qəlblərinizi İslam ilə birləşdirdi. O dövrdə, o zamanlarda qəbilələr var idi, bir-biri ilə düşmənçilik edirdi. Allah Taala onları din sayəsində, İslam sayəsində qardaş etdi. Buna misal çəkmək olar Avs və Xəzrəc qəbilələrini. Allah onları qardaş etdi. Və odur ki, Allah subhanət hələ deyir ki, onun niməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Və odur ki, Allah subhanət hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bildirir. Bildirir ki, hətta Peyğəmbər Peyğəmbər ola-ola yer üzündə olan bütün nimətlərdən istifadə edib, var dövlətdən istifadə edib, hamısını onlara fərqləsəydi ki, qardaş olsunlar, onlar qardaş olmazdılar. Zahirən bir-birinin üzünə gülsəydilər də, qəlbən bir-birini sevməyəcəkdilər. Qəlbləri bir-birini sevdirən Allahdır. Odur ki, Allah subhanahu ta'ala deyir, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Sən, ey Məhəmməd, yer üzündə olan bütün var dövləti onlar üçün xərcləsəydin belə, onların qəlblərini bir-birinə birləşdirə bilməzdin, sevdirə bilməzdin. Allahdır onların qəlblərini birləşdirən, onları bir-birinə sevdirən. Və Allah müsəlmanları qardaş etdikdən sonra, möminləri qardaş etdikdən sonra onların qardaşlığını onun özündən başqa heç kəs ayıra bilməz. Allah da müsəlmanları nə vaxt ayırır? Onların arasında nə, nə zaman parçalama baş verir? Allaha qarşı asiliklər çoxaldıqda. Vacib deyil ki, hər iki tərəf asilik etsin, Allah onları cəzalandırsın, parçalasın. İki tərəfdən biri asilik etməyə kifayətdir. Kifayətdir ki, Allah onları parçalasın, cəzalandırsın və Allah subhanahu teala möminləri qardaş sayır və deyir ki, innəməl müminunə ixvatun. Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Və qardaşların arasında hər hansı bir problem yaranırsa, o zaman ayənin ardınca Allah subhanahu teala deyir ki, aslihu beynəhumə. Buna görə də aralarında bir mübahisə düşsə, iki qardaşının arasını düzəldin. İki qardaşınızın ya iki tayfanın, iki cəmatın arasında düzətməyə çalışın. Sonra deyir, fəttəqullah və Allahdan qorxun. Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhm olunasınız. Yəni, bu məsələlərdə qardaşların arasını düzətməkdə Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhm olunasınız. Bəs Allah qardaşların arasını qurmaq necə? Əgər Allah qardaşların arasını düzətməkdə Allah subhanətə alə əmr edir ki, Allahdan qorxun. Yəni, çalışın ki, onların arasını düzəldəsiniz. Bəs aranı vuranlara necə? Görün, onları nə gözləyir? Allah Teala onları necə cəzalandıracaqdır. Və qardaşlıq əgər dünya malı üzərində qurulubsa, vəzifə üzərində qurulubsa, bir-birini onlar, yəni qardaşlar, Allah xatirinə deyil, başqa bir şey xatirinə sevirlərsə, qiyamət günü əksinə biri-birinə düşmən kəsiləcəklər. Allah Taala deyir: "Əl-əhibbəu yevmeizin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin." Bir-birini sevən o dostlar bu dünyada qiyamət günü bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Müttəqilər isə istisnadır. Yəni müttəqilər istisna olmaqla bütün bir-birini sevənlər qiyamət günü biri-birinə düşmən kəsiləcəklər. Hətta biri digər barədə deyəcək ki, o mən azdırdı. Yə leytəni ləm ətləxid fulənən xəyilə yəqəd adalləni. Kəş mən o kimsəni özümə dost tutmayaydım. İçki dostu, zina dostu və s. və s. pis-pis yolun dostları. Kəş mən onu dost, özümə dost tutmayaydım. 10 əni azdırdı. Halbuki Allah ona ağıl vermişdi. Yerək düşünərdi, azmayaydı. O ki, qaldı müttəqilərə, bir-birini Allah xatirinə sevənlərə. Allah qala qiyamət günü belə buyuracaq. Deyəcək ki, hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Bugün mən onları öz kölgəm altında kölgələndirəcəyəm. Allah xatirinə bir-birini sevən qardaşların hamısı qiyamət günü o dəhşətli istidə Allahın kölgəsi altında sığınacaq tapacaqlar. Və belə qardaş olmaq üçün, bir-birini sevmək üçün çoxlu-çoxlu qardaşlıq barəsində ayə və hədislərə nəzər salmaq lazımdır. Bu hədislərdən biri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Deyir ki, möminlər bir bina kimidirlər və barmaqlarını da bir-birinə keçirir. Binanı da daşı daşın üstə qoymaqla tikirsən. Ondan sonra bina möhkəm bir şey olur. Möminlər də elə bir möhkəm bir cəmaat olmalıdırlar ki, onları parçalayan olmasın, onları yıxan, dağıdan olmasın. Və hədisin sonunda deyir ki, Onlar bir-birini dəstəkləyirlər. Bir-birini dəstəkləməyən möminlər necə bir bina kimi ola bilərlər? Bir kərpici o tərəfə qoysan, bir kərpici bu tərəfə üst-üstə yığsan, bu necə bina ola bilər? Hər iki yığım kərpicilər nə vaxtsa dağılacaqdır. Onların dayağı yoxdur. Bir-birinə dayaq olanda isə onları heç kəs yıxa bilmir. Bir-birinə dayaq olmaq üçün, bir-birini ürəkdən sevmək üçün, qardaş olmaq üçün müəyyən şeylər vardır ki, onları etməməlisiniz. Onları da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən mühüm, ən əsaslarını bir hədisdə zikr edir. Deyir ki, ey müminlər, bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizin avderinə mani olmayın ey Allahın qulları, qardaş olun. Və hə, mühüm şeylərdir. Əsas şeylərdir. Həsəddir, nifrətdir, üç sevirməkdir. Bütün bunlar hamısı qardaşlığa son qoyan şeylərdir. Bunları aradan qaldırıb qardaş olmaq lazımdır. Sonra deyir, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Yenə gəlir ardı. Ona zülm etməz. Onu alçaltmaz ona yalan danışmaz, onu təhqir etməz. Bütün bu şeyləri etməyənin əlbəttə ki, təqvası olar. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v sözünə davam edərək deyir ki, təqva bax buradadır. Yəni, zahirən özünü müəmin kimi göstərə bilərsən, müsəlman kimi göstərə bilərsən. Bəs hanı oradakı qəlbindəki təqva? Odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, deyir ki, təqva bax buradadır. Burada təqva olmayandan sonra qardaşına həsəd də aparacaq, nifrət də edəcək, arxa da çevirəcək, zülm də edəcək, təhqir də edəcək, alçaldacaq. Hər cür pisliyi onu etməyə hazır olacaq. Ancaq təqva olsa, Allah qorxusu olsa bu onun qarşısını alacaq. Sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm davam edir, deyir ki, kişinin öz müsəlman qardaşını təhqir etməsi pislik etməyə kifayətdir. Təhqir etmək pislik etməkdir. Kifayətdir ki, təhqir etməklə elə ona pislik edəsən. Vacib deyil vurasan, öldürəsən, döyəsən, söyəsən. Təhqir etmək, nalayiq söz demək elə ona pislik etməkdir. Və bunu da etmək olmaz, haramdır. Odur ki, sonra davam edir, deyir ki, müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da başqa müsəlmana haramdır. Malı da, qanı da, namusu da başqa müsəlmana haramdır. Və əgər müsəlmanlar arasında belə bir nifrət olarsa, biri, bir, bir, biri birinə qarşı incilik olarsa, vallahi Allah s.ə.q. əmr edir, mələklər də onlardan üz döndərir. Necə ki, onlar bir-birindən üz döndərir, mələklər də ondan üz döndərir. Baxın hədisə, çox qəribə hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Bazar ertəsi və cümə axşamı bu iki gündə. Bazar ertəsi və cümə axşamı cənnətin qapıları açılır. Və müsəlman qardaşına nifrət edən kimsədən başqa Allaha heç nəyi şərik qoşmayan hər kəsin günahları bağışlanır. Allah şərik qoşmayan hər kəsin günahları bağışlanır. Ancaq kimdən başqa? Müsəlman qardaşına nifrət edəndən başqa. Bir-birinə nifrət edən iki qardaş haqqında isə belə deyilir. Bu ikisini aralarındakı münasibətlərini düzəldənə dək gözlədin. Yəni, onların bağışlanmasını təxirə salın. Nə qədər ki, aralarındakı münasibəti düzətməyiblər, onlar üçün bağışlanma yoxdur. Və Allah taala bütün, bütün küsülü qardaşları barışdırsın və barışmaq istəməyənlərə də Allah taala hidayət versin. Zaman keçdikcə müsəlmanlar arasında soyuqluq arta-arta laf dəhşətli bir səviyyəyə gəlib çatır. İndi fikir verin, hələ sahabənin zamanında, hələ tabinlərin dövrüdür. Görün, bu nəyə gəlib çatır? 14 əsr keçdikdən sonra bu nə günə düşür? Yəni, hansı səviyyəyə çatır? Hələ İbn Umarın, radiyallahu anhmanın dövründə görünə baş verir. Deyir ki, Vaxt var idi. Peyğəmbər s.ə.v-in zamanını, dövrünü yada salır. Bir vaxt var idi, heç kəs özünü dinar və dirhəminə müsəlman qardaşından daha haqlı olduğunu düşünmürdü. Subhanallah, çox qəribədir. Bu pul buna özünündür. Dinar da, dirhəm də bunun özünündür. Ancaq o fikirləşmir ki, mən buna daha haqlıyam. Qardaşımdan daha çox haqlıyam. O fikirləşirdi, bu dinar və dirhəmə qardaşımın da haqqı çatır. İstədiyi vaxt gəlib məndən götürə bilər. Fikir verirsən, hə? Hətta elə bir hadisələr olurdu. Birinin evinə qonaq gəlirdi, dəfil. Yeməyə heç nəyə yoxdur. Gedirdi müsəlman qardaşının evindən, odun üstündən yeməyə götürüb gətirdi, qonağına verirdi. Qardaşı da gələndə, görəndə ki, yemək yoxdur, soruşurdu ki, hani yemək? qonşusu deyirdi ki, qonağım gəldi, ona verdim, dedi, halal xoşun olsun. Yaxşı elədin. Allah taala ona görə mənə savab yazar. İndi belə şey olsa gör, nə olar? Sonra İbn Omar davam edir, deyir ki, amma indi kimlərəsə dinar və dirhəm müsəlman qardaşından daha əzizdir. Gör, 14 əsr bundan qabaq bu şey, bu hadisə baş veribsə, 14 əsr ərzində bu tamah arta-arta nəyə, hansı səviyyəyə gəlir çatıb. Var dövlət də müsəlman qardaşdan əziz ola bilərmi? İmandan əziz ola bilərmi? Mən Peyğəmbərin belə dediyini eşitdim. İbn Umar radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Neçə-neçə qonşu var ki, qiyamət günü öz qonşusundan asılı olacaq. Şahid edəcək. Deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, Bu, öz qapısını mənim üzümünə, üzümə bağlamış, yaxşılıq etməkdən boyun qaçırmışdır. İmkanı ola ola qonşusuna yaxşılıq etməkdən boyun qaçırmışdır. Və yaxşılığı ancaq yaxşı dostlar edər. Pis dostdan yaxşılıq umma. Pis dostla ümumiyyətlə oturub durma. Sənin vaxtını alacaq və əksinə sənə hilə də qura bilər, xəyanət də edə bilər, arxadan səni vura da bilər. Pis dostdan uzaq ol. Pis dostla, yaxşı dostla pis dostun fərqini dəfələrlə, hədislə izah etmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çox gözəl hədisi var. Bu hədisi dəfələrlə təkrar etmək məqsədə uyğundur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yaxşı dostu, pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Ətir satanın yanına gəlirsən, dükkandan çıxdıqda səndən ətir izi gəlir. Körük vuranın yanına gəlirsən, onun yanından çıxdıqda səndən füstü izi gəlir. Budur, yaxşı dostla pis dostun məsəli. Və yeri düşmüşkən bir gözəl Nizami Gəncəvinin bu haqda şeirini sizə söyləyim. Allah ona rəhmət eləsin. Deyir ki, yaxşı adamlarla sən ol həm söhbət, yaxşıdan yaxşılıq görərsən fəqət çəməndə oturan gül ətri verər, nadanla otursan zərəri dəyər. İnan, bir nadürüst, eyibli adam, yüz yaxşı adamı eyləyər bədnam. Bir şikar tələyə düşərsə əgər, neçə xam şikar da ardınca gələr. Bir nəfər hansısa ağıldan kəm müsəlman haradasa, haranısa partladırsa, kimlərisə nahat yerə öldürürsə, məyər bütün müsəlmanlara bu şamil edilmir? Əlbəttə edilir. Görürsünüz, bu necə oxşar məsəldir. Amma halbuki İslam bunu əmr etmir. İslam başqa şeyə əmr edir. Qardaşlar üzərində olan haqqları yerinə yetirməyə əmr edir. Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, qardaşlar çoxaldığı zaman borclar da çoxalacaqdır. Vaxt var idi, qardaşların sayı az idi və xəstələnəndə qardaşdan xəbər tuturdun. Bir başına müsibət gəldikdə xəbər tuturdun. Ehtiyacı olanda onu ödəyirdin. Amma qardaşlar çoxaldıqca hamısına nəqarət etmək çox çətin olur. Amr ibn Abs radiyallahu anh da deyir ki, qardaşlar çoxaldığı zaman borclar da çoxalacaqdır. Onun yanında olan tabinlərdən biri birinə onun tələbəsi sual verir. Deyir ki, borclar nədir? Həmin tabiin də cavab verir. Deyir ki, bu müsəlmanların haqlarıdır. Nədir bu haqlar? Bu haqların bəziləri barəsində danışacaq. Çünki hamısını deməyə vaxt çatmayacaq vaxtımız məhduddur. Bu haqlardan birincisi və ən mühüm və ən mühüm sayılan haqq qardaşın qardaşa etdiyi nəsihət. Qardaşa nəsihət etmək. Ümumiyyətlə, din nəsihətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, dinu nasihə. Din nəsihətdir. Sahabələr soruşur ki, kimə? Ya Rasulullah. Deyir ki, Allaha, onun rəsuluna ixtiyar sahiblərinə, Allahın kitabına və müsəlmanlara. Allaha, Allahın nəsihətə ehtiyacı yoxdur. Burada nəsihət başqa mənadadır. Yəni, Allahın buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də həmçinin buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirmək. Quran-ı kərimin haqqını ödəmək, onu gözəl tərzdə oxumaq, qayda qanunlarına riayət etmək. İxtiyar sahiblərinə isə nəsihət vacibdir. Əlbəttə ki, ona sənin ixtiyarın çatırsa, nəsihət etməlisən. İxtiyarın çatmırsa, sus. İxtiyarı çatanlar nəsihət etsin. Ağlına gələni danışmaqla əksinə vəziyyəti körlama. Və sonra yerdə qalır bütün adi müsəlmanlar, müsəlmanın müsəlmana nəsihət etməsi vacibdir. Əgər görsən ki, o qəbul etmir nəsihəti, əksinə nəsihət etdikcə qızışır, sənə qarşı başqa tədbirlər görür, tərk elə onu. Ehtiyac yoxdur ona nəsihət etməyə. O yaxşılıq başa düşməyən adamdır. Və <clears throat> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, mümin, müminin güzgüsüdür. Mümin, müminin qardaşıdır. Onu azmağa qoymaz, və onu arxasından əhatə edib qoruyar. Qoymaz ki, arxadan kimsə ona vursun, ona xəyanət etsin, ona hilə vursun. Vay o müminlərin halına ki, bir-birinə hilə qurmağa köməklik göstərirlər. Bir-birinə pislik etməyə köməklik göstərirlər. Amma əksinə olmalıdır. İkinci, haqq qardaşı sevdikdə yalnız Allah xatirinə sevmək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda gözəl hədisi var. Deyir ki, üç xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa, o adam imanın şirinliyini dadar. Baxın, şirinliyi dadmaq hər kəsə nəsib olmur. Belə şirinlik dadmaq kafirə də nəsib olur yəni qəndin, konfetin şirinliyini dadmaq kafirə də nəsib olur. Allah taala ona da o imkanı verib. Amma imanın şirinliyini nəinki kafir, hətta bəzi müsəlmanlar belə dada bilmir. Elə bilirsiniz, ancaq müsəlman deməklə, ancaq namaz qılmaqla, oruç tutmaqla hər şey tamam olur. Xeyr, bu imanın şirinliyi dadmaq üçün üç xislət vardır ki, o olmalıdır. O müsəlmanda olmasa, imanın şirinliyini tapa bilməz. Birincisi, Allah və onun rəsulu onun üçün hamıdan sevimli olmalıdır. Allah və onun rəsulu onun üçün hamıdan sevimli olmalıdır. İkincisi, adamı sevdikdə yalnız Allah xatirinə sevməlidir. Başqa məqsədlə deyil. Və üçüncüsü, oda atılmağı istəmədiyi kimi, küfrə qayıtmağı da istəməməlidir. Buna da nifrət eləməlidir. Küfr əlbəttə ki, nifrət olması bir şeydir. Üçüncü, qardaşı ziyarət etmək, qardaşa baş çəkmək, xüsusən də xəstələndiyi vaxt. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bir kişi bir kənddən başqa bir kənddə yaşayan qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah onun keçəcəyi yolun üstünə bir mələk göndərir. Gözətçi mələk. Bu mələk insan qiyafəsində onun yanına gəlir və deyir ki, hara gedirsən? Kişi deyir ki, bu kənddə olan qardaşımı ziyarət etməyə gedirəm. Mələk deyir, onun sənə verəcəyi bir mənfəət varmı? Ondan bir ehtiyacın varmı ona? Deyir, xeyr. Mən onu mənfəətə görə deyil, Allah xatirinə sevirəm. Mələk də deyir ki, mən Allahın sənin yanına göndərdiyi elçiyəm. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. İndi fərz edin ki, qardaşınızı ziyarət etməyə gedirsiniz. Mələk gəlməsə də sizin yanınıza, sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Çünki burada hədisdə göstərilmir ki, mütləq mələk onun yanına gəlib bildirməlidir ki, Allah da səni sevir. Bu bir nümunə idi. Bir misal idi, çəkildi. Bütün qardaşlarını ziyarət edən adamlara şamil edilir. <clears throat> Əbu Asma radiyallahu anh deyir ki, kim xəstə qardaşına baş çəksə, qayıdana dək cənnət xürfəsində olar. Və Asim deyir ki, mən Əbu Qələbədən soruşdum, cənnət xürfəsi nədir? O dedi ki, cənnətin bir yerə yığılmış meyvələridir. Bir yığın, bir toplu meyvə. Bu meyvələrin arasında olar sanki. Mən Əbu Qiləbəyə dedim, Əbu Əsmə bu hədisi kimdən rəvayət etmişdir? Dedi ki, Səvbəndən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Fikir ver. Qardaşına baş çəkdiyin zaman cənnət meyvələri arasında olursan ta onun yanından ayrılana dək. Yenə yəni haqlardan biri də budur ki, qardaşını sevdiyin zaman ona o sevgini bildirməlisən. Deməlisən ki, ənə uhibbukə filləh. Mən səni Allah xatirinə çox sevirəm. O da sənə cavabında deməlidir ki, əhəbbək Allah fiyimə əhbəbtəni fiyh. Xatirinə sevdiyin Allah da səni sevsin. Və mən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisinə riayət edərək deyirəm ki, Allah xatirinə sizin hamınızı sevirəm. Yenə yəni, haqlardan yoxlamaq məqsədi ilə cəsusluq edərək qardaşa sual verməmək. Vaxtı ilə <clears throat> Buxari rahiməhullahın başına bir iş gəlir. İmtihan, imtihandır. Bir kitab yazır, Xalq və Əfal İbəd, bəndələrin etdiyi əməllərin məxluq olması. Və bu kitabda göstərir ki, Quran oxuduğun zaman səndən çıxan o səs məxluqdur. Quranın yazısı o mürəkkəb məxluqdur. Lakin biz müsəlmanların qəlbində olan Quran Allahın kəlamıdır. Və bu bir çox müsəlmanları o dövrdə şübhəyə salır. Və hətta elmi olan, savadı olan alimlər belə onun barəsində nalayiq sözlər deyir və Buxarini bidət əhli sayır. Və deyirlər ki, Buxari Qurana məxluq deyir. Bəziləri buna inanmır. İnanmayanlara deyirlər ki, inanmırsınızsa gedin onu yoxlayın. Görün, doğrudur ya xud yalan. Həmin o adamlar gəlir Buxarinin yanına və deyirlər ki, Quranın yazısı barədə nə deyə bilərsən? Quran oxunduğu zaman o səs ki, çıxır bizdən. O haqda nə deyə bilərsən? Buxarı deyir ki, bilmirəm. İkinci dəfə soruşurlar, yenə deyir, bilmirəm. Üçüncü dəfə soruşanda qəzəblənir, deyir ki, bizdən çıxan səs o yazılar mürəkkəb məxluqdur. Ancaq sizin məni bu cür yoxlamağınız, belə suallar verməyiniz bidətdir. Müsəlmana yaraşmayan cəsusluq. Müsəlman gərək birbaşa gəlib soruşsun ki, bunu sən demirsən yoxsa yox. Amma bu haqda fikrin nədir? Bu haqda nə deyə bilərsən? Və s. bu cürlə suallar vermək müsəlmana qadağandır. Və belə sualları yalnız o kəslər verir ki, qəlbində xəstəlik var. Əvvəlcədən müəyyən şeylərə şübhə ilə yanaşır. Zənn edir və şübhəsini, zənnini doğrultmaq məqsədi ilə başlayır cəsusluq etməyə. Allah subhanətə alə də Quran-ı kərimdə bunu qadağan edir. Deyir ki, ya eyyüvələzinə əmənu, İçtənibu kəsirən minəz zanni, innə ba'da zanni itin, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه meyten fekerihtumu ettekullah. İman gətirənlər, çox zənnə gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi, yəni əsası olmayan zənn günahdır. Bir-birinizin eybini arayıb araşdırmayın. Yəni, cəsusluq etməyin və bir-birinizin qeybətini qırmayın ardıcılığa fikir veriniz, İbn-i Kəsir Rahimahullah deyir ki, əvvəlcə insan zənn etməyə başlayır. Əgər zənninə son qoymasa, şeytan onun üçün ikinci qapını açır. Başlayır zənnini doğrultmaq üçün cəsusluq etməyə. Buna da son qoymasa, üçüncü qapı açılır. Sözsüz ki, cəsusluq edərkən müxtəlif müəyyən qeybləri görür və başlayır qeybət etməyə. Qeybət etmək də Allah subhanətə alə görün bunu nəyə bənzədir? Deyir ki, sizdən biriniz ölmüş qardaşının əhdini yeməyə razı olarmı? Sual verir. Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Yəni, istəməzsiniz bunu yemək. Qeybət də belədir. Odur ki, Allahdan qorxun. Və <clears throat> xüsusən də qeybət edənlər müsəlman qardaşının eybini düşmənə danışır ki, düşmən həmin qardaşa pisliyə etsin. Heç olmasa qeybəti müsəlman qardaşına etsəydi, o məqsədlə ki, həmin qardaş gəlib bu qardaşı islah etsin, bəlkə də məqsədə uyğun olardı. Lakin bunu düşmənə danışmaq, qardaşı bədbəx etmək məqsədi ilə bunu etmək müsəlmana yaraşmır. Muaz bin Cəbər radiyallahu anh deyir ki, qardaşını sevirsənsə, onunla münaqişə etmə ona yamanlıq etmə və ona başqası haqda sual vermə. Ola bilsin ki, onun düşməni ilə qarşılaşasan və onda olmayan bir şeyi sənə bildirsin, beləliklə də səninlə onun arasını vursun. Fikir verirsiniz, bu şeylər həqiqətdir və hal-hazır ki, vaxtda da baş verir, belə şeylərdən qaçınmaq lazımdır. Yenə müsəlman qardaşın haqlarındandır ki, qardaşının xətasını bağışlamağı bacarsın. Onda eyb axtarmasın. Və yaxşı olar ki, onda eyb axtarmamışdan əvvəl özündəki eyblərə bir diqqət yetirsin. Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, mən o adama təəccüb edirəm ki, qədər ona yetişdiyi halda o qədərdən qaçır. Yəni, xəta labüddür. Biz insanıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bütün insanlar xəta edir. Xətaların ən xeyirlisi tövbə edənləridir. Və odur ki, qədərdən qaçmaq mümkün deyil. Sonra deyir, qardaşının gözündə çöp görür, öz gözündəki kötüyü isə unudur. Xətaların da həddi hüdudu var, qədəri var özü o xətaya daha çox yol verə-verə az xətaya yol verən qardaşında o xətaları görür və qardaşının ürəyində olan nifrəti çıxarmağa çalışır. Daim ona nəsiyyət edir ki, nifrət etmə. Öz ürəyindəki nifrəti isə sundur. Yenə qardaşın qardaş üzərində olan haqqı, qardaşlar, qardaşlıq münasibətini möhkəmləndirən amillərdən biri odur ki, qardaş qardaşı üçün canı və malı ilə yardım etsin. Qardaş qardaşına canı və malı ilə yardım etsin. Və ya dua edirsən qardaşın üçün, ya bu para ilə kömək edirsən, ya da ki, öz gücünlə ona yardım edirsən. Və bunu yetməsən, sənin imanın kamil olmayacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməyincə imanı kamil olmaz. Və Mədinədə yaşayan ənsarlar mühacir qardaşlarına əlindən gələni kömək edirdilər. Bir dəfə onların yanına bir mühacir qonaq gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim bu qonağı öz evində qonaq saxlayar? Abu Talha onu öz evinə aparır. Bir gecə onu evində qonaq saxlayır və qonaq saxladıqda həyat yoldaşını əmr edir ki, uşaqlar üçün saxladığı yeməyi gətirib qonağın qarşısına qoysun, özü də lampanı söndürsün. Lampanı söndürməkdə də məqsədi odur, o idi ki, qonaqla bərabər yeməyə əlini uzatsın, amma o yeməyə yeməkdən götürməsin ki, qonaq doyunca yesin. Və bu əməli Allah bəyənir. Buna sevinir və bu ayəni nazil edir. Allah subhanətə alə ayədə deyir ki, Həşr surəsinin 9-cu ayəsində onlardan, yəni mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış, yəni ənsarlar və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət etmiş mühacirləri sevirlər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olsalar belə onları özlərindən üstün tutarlar nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr ki var, məhz onlar nicat tapıb səadətə qovuşanlardır. Baxın, hər dəfə bu ayə oxunduqca həmin o sahabə yada düşür. Bircə əməl etdi, balaca bir bir oğuzluq yemək sədəqə etdi, lakin onun savabı qiyamətə qədər ona yazılacaq. Hər dəfə bu ayə oxunduqca həmin sahabəyə da düşəcək və onun etdiyi kimi etməyə çalışanların savabından da həmin o sahabəyə vallahi ki, yazılacaqdır. Həmçinin qardaşların haqlarındandır ki, qardaş qardaşın işinə müdaxilə etməsin. Sənə aid olan iş deyil, sən müdaxilə etməklə əksinə o işi körləyəcəksən. Nə qədər elə işlər olur ki, Başı girməyən yerə bədənini soxmaq istəyir. Və bütün işləri körlayır. Peyğəmbər s.ə.v-in də gözəl nəsiyyəti var. Bu nəsiyyəti deməmişdən əvvəl bir hadisəni danışım. O hadisədə həmin o nəsiyyəti bir alim öz tələbəsini edir. Əndəlikdə Şəbatun adlı alim olub. Bir dəfə dərs verdikdən sonra yazılı şəkildə ona sual verirlər. Və bir sualı açıb oxuyur, görür yazılıb ki, qiyamət günü qoyulan tərəzinin gözü qızıldan olacaq, yoxsa gümüşdən. Cavabı üstünə yazır. Min husni isləmin mər'i tərkuhu mələ yəni. Müsəlmanın, müsəlman kişinin İslamının gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan işlərdən tərk etsin. Ona aid olmayan işləri tərk etsin. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir. Nə qədər ki, özünə aid olmayan işləri tərk edəcəksən, bir o qədər başın salamat qalacaq. Və Loğman aleyhissalamın barəsində sələfdən rəvayət gəlir, deyir ki, bir dəfə Loğman aleyhissalam cəmaat arasında oturur və cəmaat buna sual verir, buna hörmətlə yanaşır, bunu ucaq tutur ehtiram göstərir. Qıraqdan keçən bir kişi onu gördükdə yaxınlaşır, Lohman Aleyhisselama deyir ki, məyər sən filan qəbilənin köləsi deyildin? Lohman deyir, bəli. Deyir, məyər sən filan qəbilənin qoyunlarını filan dağın yanında otarmırdın? Deyir, bəli. Deyir, bəs necə oldu ki, birdən-birə belə hörmət sahibi oldun? Səni bu cür sevirlər, şeyx deyə sənə müraciət edirlər, Sənin sözünü dinləyirlər, sənə qulaq asırlar. Deyir ki, mən buna iki şeylə nail oldum. Ancaq xeyir söyləməklə, yəni, ya xeyir söyləməlisən, ya da susmalısan. Ancaq xeyir söyləməklə və bir də mənə aid olmayan işləri tərk etməklə. Bu iki şeylə bu səviyyəyə gəlib çatdım. Və biz müsəlmanlar da o səviyyəyə gəlib çatmaq üçün bu iki şeyə xüsusən riayət etməliyik. Həmçinin haqlardandır ki, qardaş qardaşa gözəl söz söyləsin. Pis söz danışmaq, dilini pis sözlərə, təhqirə öyrəşdirmək müsəlmana yaraşmır. Və əsl müsəlman o müsəlmandır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməsin. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin hədisidir. Əsl müsəlman o müsəlmandır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkməsin. Muaviyyə ibn-i Həkən Əs-Suləmi radiyallahu anhu rəvayət edir, deyir ki, namazda idik. Bir nəfər asqırıb, əlhəmdülillah dedi, mən ona yərhəmqallah dedim. Namazda ikən onu danışdırdım. Və sahabələr mənə tərs-tərs baxmağa başladılar ki, yəni danışma. Mən başa düşmədim. Soruşdum ki, nə baxırsınız? Onlar əllərini əllərinə vurmağa başladılar ki, yəni danışma. Namaz qurtardıqdan sonra hamısı mənə qəzəbli-qəzəbli baxırdı. Namazda səhv elədiyimə görə, fikir verin, adi bir səhvə yol verdiyimə görə sahabələr hamısı qəzəbli-qəzəbli baxırdılar. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni yanına çağırdı. Atam, anam ona qurban olsun. O mənə nə acıladı, nə məni təhqir etdi, nə söydü. Sadəcə dedi ki, bu namazdır. Namazda artıq əski söz danışmaq olmaz. Təssalam, əsl hikmət sahibi xəta edən adamı bu tərzdə başa salmalıdır. Təhqir xətakarın xətasını düzətmir. Əksinə onun qəlbində olan qəzəbi daha da alovlandırır. Həmçinin qardaşın qardaş üzərində haqqı onun barəsində pis düşünməmək, pis zənn etməmək. Zənnin özü ən böyük yalandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, zənn etməkdən çəkinin. Zənn ən böyük yalandır. Zənn heç vaxt doğru ola bilməz. Allah Taala deyir: "İnne zannələ yuğni minəl haqqi şeyən." Zənn həqiqət ola bilməz. Sonraki haqq, bu da çox qəribədir. Qardaşla mübahisə etməmək. Mübahisə şeytan tərəfindən olur. Şeytan o qədər alovlandırır ki, əvvəlcə zarafatla olan mübahisə sonunda davaya çevrilir. Və görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəyi vəd edir? Deyir ki, kim haqsız olaraq mübahisəni tərk etsə, Allah onun üçün cənnətin bir tərəfində, bir yerində ev tikər. Haqsız olaraq. Bilirsən ki, bu mübahisədə sən haqlı deyilsən. Bu mübahisəni tərk edirsən. Allah sənin üçün cənnətin bir yerində, bir tərəfində ev tikər. Kim haqlı ola ola mübahisəni tərk etsə, Allah onun üçün cənnətin ən yüksək təbəqəsində ev tikər. Fikir subhanallah, mübahisə çox dəhşətli bir şeydir. Mübahisə sonda münaqişəyə çevrilir, nifrətə çevrilir, ayrılmağa səbəb olur. Həmçinin haqlardandır ki, qardaş barəsində pis sözlər söyləməyəsən, təhqir etməyəsən, ona müxtəlif adlar verib ona belə alçaq gözlə baxmayasan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə sual verir. Deyir ki, bilirsinizmi müflis kimdir? Sahabələr deyir ki, müflis pulu parası olmayan kimsedir. Pulunu parasını itirmiş bir kimsə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, xeyr, müflis o kimsedir ki, namaz kılmış, oruç tutmuş, sədəqə vermiş, lakin birisini sövmüş. o birisinə zülm etmiş, birisini, başqa birisini vurmuş. Qiyamət günü gələcək, beləliklə də qiyamət günü gələcək onun savablarından götürülüb məzluma veriləcəkdir. Hətta elə birisi olacaq ki, savab olmayacaq. Bu halda məzlumun günahlarından götürülüb onun günahının üstünə artırılacaqdır. Əziyyət çəkib namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir sədəqə verir. Bununla yanaşı pis işlər də görür deyə, zülm edir deyə qiyamət günü onun savabları gedəcək. Həmçinin qardaşlar arasında münasibətin möhkəm olması üçün qardaş-qardaş barəsində eşitdiyi hər hansı bir nalayiq sözü dərhal dəqiqləşdirməlidir. O dəqiqə hökm çıxarmamalıdır. Hətta dəqiqləşdirməmişdən əvvəl ona 70 cür üzr tapmalıdır. Bəlkə buna görə edib, bəlkə buna görə, bəlkə buna görə. Dərhal hökum çıxarmamalı. Hökum çıxarmaq asan bir iş deyil. Bilirsiniz, üç növ qazı var. Üç sinif qazı var ki, hakim var ki, bu hakimlərin ikisi cəhənnəmlikdir, yalnız biri cənnətlikdir. O qazı ki, haqqı araşdırır, bilir, öyrənir, sonra ədalətlə hökum verir. Haqqı araşdırmaq da asan iş deyil. Haqqı araşdırmaq üçün münaqişə, mübahisə düşmüş hər iki tərəfi dinləmək lazımdır. Bir tərəfi dinləyib, ona tabi olub, dərhal hökum çıxarmaq, onu da, dinlədiyini də, tabi olduğunu da cəhənnəmə sürükləyir. Və ədalətlə hökum vermək, ədalətlə hökum vermək, bəzən kafiri müsəlmana çevirir. Yadınıza salın, Əli radiyallahu ilə nəsrani, xristiyan arasında düşmüş münaqişəni, mübahisəni. Xristiyan tanımırdı. Bilmirdi ki, bu əmir əl-möminindir. Möminlərin xəlifəsi. Dünyanın demək olar ki, bütün hamısına başçılıq edən bir adam. Bazarda onun, onunla mübahisəsi düşür və əlinin üstünə qışqırır. Deyir ki, mən bu qalxanı tapmışam, bu mənimdir. Gedişində məşğul olun. Əli radiyallahu anh deyir ki, gəl bu mübahisəni həll etmək üçün gedək qazının yanına. Razılaşır. Gəlirlər qazının yanına. Qazı əlini gördükdə radiyallahu anh onu deyir ki, ya əmirəl müminin, səni bura gətirən nədir? Xristiyan bu sözü eşitdikdə canına vəlvələ düşür. Fikirləşir ki, ay aman, gör mən kimin üstünə qışqırırdım əmir əl-müminin, xəlifənin o dövrdə televiziya yox idi ki, televiziya vasitəsilə onu tanısınlar. Və öz-özünə fikirləşir ki, bu qazı müsəlman, onu da ora təyin edən Əli, radiyallahu anh, və salam, indi hökmü mənim əleyhimə çıxaracaq. Lakin, Şüreyh rahiməhullah o ədalətli qazı, hakim ədalətlə hökum çıxarır. Hər iki tərəfi dinləyir. Əvvəlcə Əli radiyallahu anh sual verir. İddiası odur. Deyir, sənin şahidin varmı? Dəlil subutun varmı ki, bu qalxan sənindir? Deyir ki, oğlum yanımda olub. Deyir, oğlum ataya şahidliyi keçmir. Sonra Xristiana sual verir. Sənin şahidin varmı? Bunu tapanda kimsə görübmü? Deyir ki, dörd nəfər şahidim var. Dördünü gətirir, şahidlik edirlər və qalxanı qazı bağışlayır, verir həmin o xristiyanı. Xristiyan sevincindən ağlaya-ağlaya deyir ki, əşhədu ən lə ilə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. İslam dinini qəbul edir. Deyir ki, mən hələ belə ədalətli din görməmişdir. Sonra da qalxanı qaytarır Əliyə. Deyir, Allah sala mənə bu cür nimət, bu cür İslam dinini bəxş etdi. Qalxanın özünə qaytarır, Əli radiyallahu anh da qalxanı da ona bağışlayır, üstündə də bir ən gözəl at bağışlayır. Həmçinin qardaşlıq münasibətini möhkəmləndirən səbəblərdən biri də qardaşın başına gələn bir müsibətə yanmaq, ondan təsirlənmək. Yoxsa qardaşın başına bir müsibət gəldikdə sevinəsən ki, yaxşı oldun. Bundan da pis olmalıydı. Onlar günahıdır. Yaxşı olur. Ona çox deyirdik. Və s. və s. Belə yaramaz. Həmin şey sənin də başına gələ bilər. Və sənin başına gəldikdə sən onu dərk edəcəksən ki, o qardaş vaxtı ilə hansı hissiyatları keçirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, müminlər bir bədən kimidirlər. Bədənin bir yeri ağrıyanda başqa üzvlərinə də təsir edir, ağrı verir. Əgər belə olmazsa, onda o bədəndən ayrılmış bir hissə hesab olunur. Qardaş hesab olunmur. Həmçinin, qardaşlıq haqlarındandır ki, qardaşının eybini, sirrini ifşa etməsin. Və kim müsəlmanın eybini örtsə, Allah da qiyamət günü onun eybini örtər. Həmsinin qardaşın haqqıdır ki, onun naliyyətinə sevinəsən, o qabağa gedir. Sevinəsən ki, Allah qala bundan da yaxşı yerə aparıb onu çıxarsın. Və həsəd etmək olmaz. Həsəd etməkdən çəkinmək lazımdır. Çünki həsəd od ağacı yandırdığı kimi yaxşı işlərin mükafatını silib aparır. Bu da hədisdə öz əksini tapmışdır. Peyğəmbər s.ə.v bunu bizə bildirir. Və baxın, o dövrçü müsəlmanlar nəinki bir-birlərinin əldə etdiyi nailiyyətə sevinirdilər. Hətta kitab əhlinin mütbərəslər üzərində qələbəsinə sevinirdilər. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, Rumlular Bizanslılara məğlub oldular. Və Ərəbistana ən yaxın bir yerdə məğlub oldular. Lakin onlar bu məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Nə zaman qalib gələcəklər? Bunu da bildirir, göstərir. Bu da qeyb idi, qeyb. Allah Taala necə dedi, elə də oldu. Deyir ki, bir neçə ilin içində, yəni 3 ildən 9 il arasında bu müddətdə qalib gələcəklər. Əvvəldə də, sonrada da hökm ancaq Allahındır. Allah Taala necə deyibsə, elə də olacaq. İndi fikir verin. O dövr gəlib çatdı. Müsəlmanlar qalib gəldilər. Müsəlmanlar qalib, e, üzr istəyirəm. Rumlular qalib gəldilər. Rumlular Bizanslara qalib gəldilər. Rumlular Bizanslara qalib gəldiyi vaxt nə baş verdi? Onu da Allah Taala əvvəlcədən xəbər verir. O gün möminlər sevinəcəklər. Gör ha, möminlər xristianların qələbəsinə sevinir. Ona görə ki, onlar kitab əhli idi. Halbuki indiki mömin öz möminin qardaşının naliyyətinə sevinməkdənsə həfsinə oturub gecə gündüz tədbir görür ki, onun qarşısını necə alsın. Özü də gün ərzində qıldığı hər namazdan sonra bu duanı edir. Allahümmə lə məniyə limə ətəytə və lə mu'tiyə limə mənətə və lə yənfəu zəlcəd minkəl cəd. Allahım, Sən kimə neymət versən, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. Kimin ruzusunu kəssən, əlindən alsan, ona həmin o neyməti ruzunu verən tapılmaz. Və sənin yanında heç bir hörmət sahibinin hörməti keçməz. Hə, bunu hər gün bu duada, zikirdə edir və bunu bilə-bilə çalışır ki, Allahın verdiyi neymətin qarşısını alsın. Bu mümkün deyil. Allah kimi ucatsa, onu heç kəs alçalda bilməz. Kimi alçaltsa, heç kəs onu ucalda bilməz. Allahdan istəyirəm ki, Allah biz müsəlmanları ucatsın. Lakin biz müsəlmanlar evə oturduğumuz yerdə ucalmayacaq. Ancaq dünya malı dalınca qaçmaqla, vəzifə dalınca qaçmaqla ucalmayacaq. Biz İslam dininin yaşamalıyıq. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın sözüdür. Nəhnu qavmun əazzən Allah bil-İslam. Fəməhmə btəğaynəl izzətə bi qeyrihi Əzəllənəllah. Biz Allahın İslam dininin vasitəsilə uzaqdığı bir cəmaat, bir toplum, bir qövmür. Nə qədər ki, dindən başqa bir şeylə, İslamdan başqa bir şeylə ucalmaq istəyəcək, Allah bizi zəll edəcək. Vallahi ki, zəll edəcək. Həmçinin haqlardandır ki, yaxşı işlərdə bir-birinizə kömək edəsiniz, əl tutasınız. Kimin nəyə, nə, nə bacarırsa, bu bacardığına görə qardaşına kömək etsin. Və ən böyük səbəblərdən qardaş, qardaşa olan məhəbbət. Yəni, qəlbini bir-birinə bağlayan ən böyük səbəb bir-birinə salam verməkdir. Salam vermək. Salam da hansı tərzdə verilir? Necəsən, nə var, nə yox və s. Bu, cahillərin verdiyi salamdır. Və bəziləri müsəlman qardaşlarına da bunu tətbiq edir. Halbuki müsəlmanın müsəlmanı olan salamın forması vardır. Allah subhanət aleyhını ilk dəfə Adəm aleyhissalama öyrədib, cavabını da ona mələklər verib. Adəm aleyhissalama deyir, ged onlara deyir, əssəlamu aleykum. Onlar sənə nə cavab versələr, bu sənin ümmətinin, e, bu sənin zürriyyətinin, nəslinin salamı olacaqdır. Onlara deyir, əssəlamu aleykum, Onlar da cavabında deyir, və aleykumüssələm və rəhmətullah. Budur müsəlmanın müsəlmana qarşılıqlı olan salamı. Allah Taala da Quran-Kərimdə deyir ki: "Və izə huyitum bi tahiyyatin fa'ayyu ahsan minha aw rudduha." Sizə salam verildiyi zaman daha gözəli ilə cavab verin. Salamlayın. Ya da ki olduğu kimi o salamı alın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamsız cənnətə girməyin mümkün olmasa, olmadığını göstərir. Göstərir bizə də. Deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Girməyəcəksiniz də. Qardaş olmayınca, bir-birinizi sevməyincə, qardaş olmayınca iman gətirmiş olmay olmayacaqsınız. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim. Onu etdikdə qardaş olasınız, bir-birinizi sevəsiniz. Bir-birinizə salam verir. Adi bir şey, salam. Və ola bilər ki, gün ərzində qardaşlar arasında neysə baş versin. İstəyirsən ki, növbəti gün, ertəsi gün sənin qəlbində qardaşa qarşı heç nə qalmasın. Gecə yatmamışdan qabaq qardaşın üçün dua et. Allahdan onun üçün xeyir dilə, bağışlanma dilə. Vallahi ki, səhər-səhər oyanacaqsan ki, qardaşın haqqında qəlbində artıq heç bir şey qalmayıb. O adam ki, o səhabə ki, daha doğrusu, Üç defa dalbadal, üç gün dalbadal eyni kapıdan girir. Her dəfə girdikdə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, indi bu kapıdan cennet sakini girəcək. Sahabelərdən biri gedir onun evində kalır ki, görsün bu ne edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu cennetle müjdələyir. Və görür ki, bu elə ancaq fərzləri yerinə getirir, yıxılıb yatır, səhər də oyanıb gedir işinə gücünə. Axıra dözmür. Sual verir ona ki, bəs sən nə edirsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səni cənnətə müjdələyib, deyir ki, mən hər gün gecə yatmamışdan qabaq qardaşlarım üçün dua edirəm. Qəlbimdə onlar üçün heç bir kin kibirətə yol vermirəm. Və Allah Subhanahu taala da o cür qardaşlar barəsində Quran-Kərimdə deyir ki: "Əlləzina cəu min ba'dihim yəquluna Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbənə innəkə raufur rahim. Onlardan, yəni mühacir və ənsarlardan, sahabələrdən sonra gələnlər, yəni tabiinlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş din qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə, yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətlisən, mərhəmətlisən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu da bir müjdədir. Həqiqətən müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Sənin yanında qardaşın yoxdur, amma sən onun üçün dua edirsən, o dua məqbuldur, 100%. Əmin ola bilərsən ki, qəbul olur. Nəinki dua qəbuldur. Ondan başqa gör sənə, sənə qarşı Allahın münasibətinə bax. Dua edənin başı üstə təyin olunmuş bir mələk vardır. Dua etməyə ki, başladın, başın üstə dərhal bir mələk durur. O mələk hər dəfə sən qardaşın üçün xeyir dilədiksə, deyir ki, amin. Sənə də onun misli qədər çatsın. Sənə də onun misli qədər çatsın. Və dualar çoxdur. Dualar çoxdur. Lakin ən gözəl dualardan birini seçib, indi sizə deyirəm. Ənəs ibn Məlik hər dəfə qardaşı üçün, yəni müsəlman qardaşları üçün dua edib görün nə deyərdi. Deyərdi ki, zalimlardan və günahkarlardan olmayan, gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruç tutan bir cəmaatın duasını Allah onun üzərinə eləsin. Duaya baxın, subhanallah zalimlardan və günahkarlardan olmayan, gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruç tutan bir cəmaatın duasını Allah onun üzərinə eləsin. Allah subhanətə alə o cür bəndələrin duasını bizim və bizim kimi haqq yolunda olan qardaşların üzərinə eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədən lə ilə ilə əstəxfurqa atubu iləyik.